Euskera Gaztelera, amargarren ikasgaia. Castellano Euskera, décima lección. Al teléfono. Teléfonos. Dime, ¿está ahí Mayalen? Errazu, ¿Mayalen hor dago? Dime, ahí Mayalen? Errazu, ¿Mayalen hor dago? No, no está en casa. Es, es dago echean. No, no está en casa. Es, es dago echean. ¿Y Mikel? Eta Mikel? ¿Y Mikel? Eta Mikel? No, tampoco. Los dos hermanos están en el trinquete. Esta ere. Anaya Rebak, biak trinquete daude. No, tampoco. Los dos hermanos están en el trinquete. Esta ere, anaya arrebak biak trinquetean daude. ¿Qué? ¿Están jugando juntos a la pelota? Ser, elgarrekin garrekin ari dira. ¿Qué? ¿Están jugando juntos a la pelota? Ser, elgarrekin garrekin ari dira. Sí. Bye. Sí. Bye. Ah, de acuerdo. Gracias. Ah, Ederki, Millesker. Ah, de acuerdo, gracias. Ah, Ederki, Millesker. De nada, adiós. Es da ser adiós. De nada, adiós. Es da ser, adiós. Hasta luego. Y Ikusarte. Hasta luego. Y Ikusarte. Mikel, ¿dónde estás? Mikel, non zaude. Mikel, ¿dónde estás? Mikel, non zaude. Con Pachi y Amaya estamos en el salón. Pachi eta Amaiarekin egon gaude. Con Pachi y Amaya estamos en el salón. Pachi eta Amaiarekin egon gaude. A tus hermanos no les gusta ese hombre. Zurea eta ez dute gizon hori maite. A tus hermanos no les gusta ese hombre. Zure anaia rebek ez dute gizon hori maite. En nuestra familia, Joana es la tercera. Gure familian, Joana irugarrena da. En nuestra familia, Joana es la tercera. Gure familian, Joana irugarrena da. Nació en París y vive en Sara. Parisen sortua da eta Saran bizi da. Nació en París y vive en Sara. Parisen sortua da eta Saran bizi da. ¿Dónde están los amigos de Xavier? Non Xavier en lagunak? ¿Dónde están los amigos de Xavier? Non Xavier en lagunak? No los he visto, no están en casa. Ez ditut ikusi, es daude etxean. No los he visto, no están en casa. Ez ditut ikusi, es daude etxean. Esa niña pequeña es la hija de Pello. Neska chiquiura Pelloren alaba Esa niña pequeña es la hija de Pello. Neska txikiura peioren alaba da. Sí, y esta otra es la hermana de Mikel. Bai, eta beste hau Mikelen arreba da. Sí, y esta otra es la hermana de Mikel. Bai, eta beste hau Mikelen arreba da. Los estudiantes están en la calle con el profesor. Ikasleak karrikan daude irakaslearekin. Las estudiantes están en la calle con la profesora. Ikasleak karrikan daude irakaslearekin. Los estudiantes no han visto el puente grande. Ikasleek ez dute zubi handia ikusi. Las estudiantes no han visto el puente grande. Ikasleek ez dute zubi handia ikusi. La casa de Gorka está en el monte. Gorkaren etxea mendian dago. La casa de Gorka está en el monte. Gorkaren etxea mendian dago. Euskera, gaztelera, amargarren ikasgaia. Castellano, euskera, décima lección.